A vegades és necessari i forçós que un home mori per un poble, però mai no ha de morir tot un poble per un home sol. Recorda sempre això separat. Fes que siguin segurs els ponts del diàleg i mira de comprendre, comprendre i estimar les raons i les parles diverses dels teus fills. Que la pluja caigui a poc a poc en els sembrats. I l'aire passi com una estesa mà, suau i molt benigna, damunt dels amples camps, que separ, separat visqui internament, en l'ordre i la, en la pau, en el treball, en la difícil i merescuda llibertat.